Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Četvrti Je lipnja 1958. godine premijer Francuske Charles de Gaulle dolazi u posjet Alžiru. Ta je zemlja bila, kako to piše de Gaulleov biograf Julian Jackson, u grozničavom iščekivanju. De Gaulle se nakon 16 godina samovoljnog izgnanstva vratio na položaj premijera upravo zbog Alžira. Vojni vrh koji je vodio rat protiv Alžirske fronte za nacionalno oslobođenje te crne noge, europski doseljenici u Alžir, bilo ih je više od milijun, zaprijetili su državnim udarom i pobunom ako na čelo Francuske četvrte republike ne dođe osoba koja će očuvati Alžir francuskim. U toj su ulozi vidjeli generala Charles de Gaulle, heroja pokreta otpora, koji je 1946. otišao iz politike na svoje imanje u Kolombeju, jer je bio zgađen smjerom kojim ide Francuska četvrta republika. De Gaulle se 1. lipnja 1958. pojavio u nacionalnoj skupštini kao premijer. Sada je novi premijer spasitelj došao u Alžir gdje su europski doseljenici i vojni vrh očekivali da on jasno kaže da je Alžir francuski i da će to i ostati. Već početak posjeta pokazao je kako će on težak biti. Julian Jackson u De Gaulleovoj biografiji objavljenoj pod naslovom Određena ideja Francuske piše. Aktivisti crnih nogu i vojni časnici iz Komiteta za javnu sigurnost bili su razočarani što je u Degolovoj vladi bilo toliko puno političara Četvrte republike, uključujući i Lana, protiv kojeg je ustanak i bio usmjeren, a nije bilo njihovog heroja Sustela, koji je igrao ključnu ulogu u ustanku. Na tom prvom posjetu De Gola su pratila dva niža ministra prema kojima su se vojne vlasti odnosile s malo poštovanja. Automobil je odvezao De Gola s aerodroma, ali dva ministra morala su sami naći prijevoz do središta Alžira. Na kraju dana, dok se De Gaulle sprema obratiti masi okupljanoj u Alžiru, članovi Komiteta za javnu sigurnost zgrabili su ta dva ministra i zatvorila ih u ormar. De Gaulle se u kasno poslijepodne tog 4. lipnja obratio masi okupljenoj ispod balkona palače u kojoj se nalazilo središte francuske vlasti u Alžiru. Pored njega bila su dva važna čovjeka Alžira, general Raoul Salan, zapovjednik francuske vojske u Alžiru i Jacques Sustel, političar kojemu su crne noge najviše vjerovale. Alistair Horn u povijesti rata u Alžiru, objavljenoj pod naslovom Divlji rat mira, ovako opisuje što se dogodilo na tom trgu. Kratko nakon 19 sati, noseći uniformu brigadnog generala, ali bez kape na glavi, De Gaulle se pojavio tamo gdje je njegovo ime tako često i gorljivo bilo zazivano u mjesecima koji su prethodili svibanjskim danima 1958. Među golemom masom bili su mnogi muslimani, ali iza njihovih ravnodušnih, od vremena ogrubljelih lica bez osmijeha, bilo je teško dešifrirati što im je zapravo na umu. Predstavljajući De Gola, Salan, koji je pokazao rijedak znak osjećaja, objavio je. Naš veliki krik radosti i nade je poslušan. Pune tri minute De Gola se nije moglo čuti. Onda je uslijedila prva rečenica koja će biti ponavljana, interpretirana i krivo interpretirana u godinama koje su dolazile. Degol je ispružio svoje duge ruke iznad glave u znak pobjede i rekao ja sam vas razumio. Masa je poludjela. I muškarci i žene su plakali. Muslimani su pokazivali znak pobjede. U jednoj rečenici de Gaulle dodirnuo srca crnih nogu i uspostavio čudesnu harmoniju s mnoštvom na trgu. S tom rečenicom postao je samo jedan problem. Do dan danas vode se rasprave što je njome de Gaulle htio reći. Kao i toliko puta prije, svatko je u rečenicama koje on izgovarao čuo ono što je htio čuti. Nije puno vremena prošlo, oni koji su željeli da Alžir ostane francuski počeli su se pitati zašto De Gaulle u tom govoru nije rekao da je Alžir francuski i da će to i ostati. Leon Delbec, ključna osoba koja je povezivala vojni vrh u Alžiru s De Gaulleom, već je dan nakon tog govora izjavio. Nismo prešli Rubikon, mislio je na prijetnju državnim udarom, da bismo otišli na pecanje. Dva je dana de Gaulle putovao Alžirom i nijednom nije spomenuo riječi francuski Alžir. Tek u zadnjem govoru, održanom u Mostaganemu 6. lipnja, kada je de Gaulle završavao obraćanje gomili s običajnim riječima živio Alžir, živjela Republika, živjela Francuska, a okupljena gomila počela vikati francuski Alžir, francuski Alžir, de Gaulle se okrenuo prema mikrofonu, raširio ruke i još jednom povikao živio Alžir a onda nakon kratke pauze još dodao riječi francuski. Vojska je odmah zgrabila prigodu i tako izrezala snimku govora da je nestala pauza između riječi Alžir i francuski. De Gaulle si nije oprostio taj gaf. U službenoj zbirci njegovih govora ne nalazi se ta rečenica. Julian Jackson piše. Na povratku u Pariz kao ustupak aktivistima crnih nogu, De Gaulle je stela imenovao za ministra informiranja. Svoju žuč prema vojsci de Gaulle je izlio jednom novinaru na putu zrakoplovom prema Francuskoj. Generali me mrze. I ja isto osjećam prema njima. Sve idioti. Kreteni zaokupljeni svojim napredovanjima, svojim odlikovanjima, svojom udobnošću, da nikad nisu nešto razumjeli i da to nikad neće ni trebati. Salan je ovisnik o drogama. Joao je potpuni idiot. Amasu, od dobre sorte, ali nije baš raketni znanstvenik. De Gaulle je bilo jasno da Alžir ne može ostati dio Francuske, ali kako dopustiti nezavisnost Alžira, a da se vojska opet ne pobuni. I De Gaulle je čekao. Jednom je političar u 58. izjavio da je najčešća pogreška kod državnika ta da čvrsto misle da postoji rješenje za svaki politički problem. Ponekad nema rješenja. De Gaulle je odlučio djelovati tek krajem 1959. Dva su ga razloga natjerala na to. Julian Jackson piše. Prvi je razlog bio njegova briga o utjecaju koji Alžirski rat imao na vojsku. Ne samo da ju je uvukao u politiku, na De Gaulovu korist 1958. već je također stvarao suženi pogled na svijet. Sve se gledalo kroz prizmu Alžira. De Gaulle je svoju brigu izrekao Debreu u jesen 1959. Ako se nastavi rat u Alžiru, imat ćemo vojsku koja se rastavila od moderne tehnologije i još gore koja je politizirana. Samo ju je moja intervencija spriječila u preuzimanju vlasti s kojom ne bi znala što da radi. Naš nacionalni interes i međunarodni položaj ne bi se od toga oporavili. Mi možemo preoblikovati vojsku tek kad se završi Alžirski rat. Do tada mi joj možemo samo zapovijedati, zabranjivati da igra ulogu u politici i s vremena na vrijeme pozvati na red nekog od njezinih vođa. Drugi je razlog bila međunarodna situacija. Arapske zemlje imale su sve više saveznika u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda i tražile su da se prizna pravo Alžira na samoodređenje. De Gaulle je čekao do 16. rujna 1959. A onda je u televizijskom obraćanju javnosti rekao da narod Alžira treba dobiti mogućnost da odluči o svojoj budućnosti. U siječnju 1960. general Jacques Masu jedan od ključnih zapovjednika u Alžiru, dao je intervju Zidoviće Cajtungu i u njemu izjavio da je najveće razočarenje za vojsku i crne noge to što je De Gaulle postao čovjek ljevice. De Gaulle je odmah pozvao Masua u Pariz i smijenio ga. To je bio signal da aktivisti crnih nogu pokrenu europske doseljenike. U nedjelju 24. siječnja sazvane su demonstracije solidarnosti s Masuom. Po alžirskim gradovima počele su se graditi barikade. U prosincu 1960. De Gaulle je po osmi put od povratka na vlast posjetio Alžir. Bio je to povod za novi krug nasilnih okršaja europskih doseljenika i muslimanskog stanovništva Alžira. Aktivisti crnih nogu sukobljavaju sukobljavali su se i s policijom. Samo je u gradu Alžiru u tim sukobima poginulo 60 ljudi. De Gaulle je namjeravao posjetiti grad Konstantin. Posjet je otkazan kada se razotkrio plan za atentat na De Gaulle. Njega su planirali radikali crnih nogu. 8. siječnja 1961. održan je referendum o De golovoj politici prema Alžiru koja je za cilj imala pregovore s Frontom za nacionalno oslobođenje o statusu Alžira. Na referendumu De Gaulle je dobio potporu od 75% birača izašlih na referendum. U travnju 61. počeli su pregovori francuske vlade s frontom, vođeni su u Evijanu. De Gaulle je održao još jedan od svojih ključnih govora. Julian Jackson piše. Na konferenciji za novinare 11. travnja De Gaulle je imao ton odbacujuće nezainteresiranosti. U današnjem svijetu i epohi u kojoj živimo, Francuska nema interesa držati Alžir pod njezinim zakonima i ovisan o njoj. U istinu, najmanje što se može reći je to da nas Alžir košta više nego što nam donosi. Zato će današnja Francuska s najvećom hladnokrvnošću razmisliti o rješenju po kojemu će Alžir prestati biti njen. Teško je previsoko procijeniti šok koji je izazvao to novih riječi. Jedan slušatelj koji se zbog njih osjetio bolestan i slomljena srca bio je romanopisac Žil Roy, predani podržavatelj nezavisnosti Alžira i strastveni obožavatelj de Gola. Ali kao netko rođen u Alžiru, Roy nije mogao ne biti osjetljiv na položaj Europljana. U svom je dnevniku napisao Za mene je general de Gaulle umro 11. travnja. Njegovo mjesto zauzeo je cinični računovođa. Ako je to bila reakcija obožavatelja De Gola, nije teško zamisliti odgovor vojnih vođa u Alžiru. u ranim jutarnjim satima u nedjelju 22. travnja 1961. godine elitne padobranske jedinice, jedinice legije stranaca zauzele su ključne objekte u Alžiru. U to jutro stanovnike Alžira probudila je poruka zapovjednika francuskih snaga u Alžiru generala Morisa Šalea. On je izjavio vojska je preuzela kontrolu nad Alžirom i Saharom francuski Alžir nije mrtav, ne postoji i nikada neće postojati nezavisni Alžir. De Gola su o svemu izvijestili u pola tri ujutro. Predsjednik Francuske Charles de Gaulle je prema ustavu čije je donošenje on uvjetovao prema članku 16 preuzeo izvanredne ovlasti. Prije toga jednom je svom pomoćniku rekao ono što me šokiralo je to da je inteligentan čovjek poput Šalea počinio takvu glupost. Vojska se već jednom uplela u politiku. Sada je to ponovno pokušala, ali sada na vlasti nisu bili političari Četvrte republike, već general Charles de Gaulle, koji će slomiti taj pokušaj udara za tri dana. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Francuska je ulazila u krizu od završetka napoleonskih ratova zapravo, koja je bila duboka politička kriza, različite e, vlade, pretendenti na prijestolja i, i slično, i spadajućom demografijom, ali u isto vrijeme bila je zemlja koja je imala veliki imperij, koja je živjela svu svoju veličinu i koja je bila poželjno mjesto odlaska, putovanja za mnoge. De Gaulle se vratio 1944. godine e, u Pariz promijenjenu u Francusku, promijenjenu Francusku između ostaloga jer su zadnji židovski konvoji prema Njemačkoj odlazili gotovo kad su se, samo ću malo karikirati, topovi mogli čuti već u Parizu prije nego su te kompozicije iz pariških predgrađa kretale još prema njemačkim koncentracijskim logorima. I on se vraća i prolazi Šanzelizeom i centrom Pariza u uniformi pred oduševljenim mnoštvom pomalo nezgrapan e, kakav je bio, ne samo zbog svoje veličine, nego e, oni koji vide te snimke do danas, on poput lutka diže svoje ogromne ruke, ali samo nekako do laktova, pa onda to izgleda kao da se diže samo podlaktica u pozdrav e, okupljenoj masi. I on ima zadaću dovršiti svoj posao koji je, kao što to kod vojnika sve do dana današnjeg često biva, nakon prevrata ili nakon rata, cilj je ponovo utvrditi civilnu vlast i on prepušta to strankama poslije drugog svjetskog rata da učine u Francuskoj. I to traje do 1946. E, godine kada nezadovoljan načinom na koji se Francuska razvija i na koji Francuska ulazi u četvrtu republiku daje ostavku, formira i svoju stranku, konzervativniju i drugačiju, koja je do početka 50. 53. godine zapravo propala i čini se da je njegova karijera i njegov život završio, da on postaje slavljeni vođa drugog svjetskog rata, važni general u Francuskoj spasitelj, ali da je parlamentarizam u Francuskoj zaživio, izabran je e, model koji je stvarao puno nestabilnih e, vlada. Međutim, pomalo je nepravedno smatrati da je Francusko išlo loše i nakon Prvog svjetskog rata, a i odmah nakon Drugog svjetskog rata. Francuskoj zapravo nije išlo loše. U ekonomskom smislu je nije išlo loše. Francuska se počela brzo obnavljati i ta Francuska koja je nastala 1946. godine je bila Francuska koja je participirala u svemu u čemu su participirale sve druge zapadnoevropske zemlje. Dakle, ona je inzistirala na izgradnji evropske zajedničke kuće, pa jedno vrijeme na zajedničke e, obrambene politike, što je doduše propalo 1953. godine, iako je ideja bila francuska, ali dakle, u ekonomskom, u svakom drugom smislu, Francusko je zapravo išlo dobro. te goli o državnom udaru vojske saznao u 2 sata i 30 minuta ujutro. 22. travnja 1961. u 8 sati na večer on je u punoj odori u činu brigadnog generala, u tom je činu 1940. otišao u London kako bi nastavio borbu Francuske, održao govor koji je prenošen na francuskoj televiziji i radiju. Ključan dio govora bio je ovaj. Ovdje vidimo državu izvrgnutu ruglu, naciju obešćašćenu, našu moć umanjenu, naš međunarodni ugled oboren, našu ulogu i mjesto u Africi kompromitiranu. Od koga? Od ljudi čija dužnost, čast i razlog postojanja jest da služe i slušaju. U ime Francuske zapovjedam da sva sredstva, ponavljam sva sredstva, budu upotrijebljena posvuda kako bi se tim ljudima spriječilo kretanje sve dok ne budu poraženi zabranjujem svakom Francuzu, u prvom redu vojnicima, da izvrše njihove zapovjedi. Francuskinje i Francuzi, pomozite mi. Francuskinje i Francuzi pomogli su De Gaulle, čak i oni koji su ga smatrali diktatorom u stvaranju, poput komunista i dijela socijalista. Već u utorak 25. travnja predao se general Chalet. Ostale vođe udara slijedile su ga u zatočeništvo ili su pobjegle u inozemstvo. Julian Jackson piše. 23. studenog 1961. u govoru časnicima u Strasburu, koji su obilježavali 17. obljetnicu oslobođenja grada, De Gaulle je razvio svoju interpretaciju puča. Od trenutka kada je država i nacija odabrala svoj put, vojna dužnost jednom je za svakda određena. Izvan tih pravila nema i ne može biti nikoga osim izgubljenih vojnika – neki iz vojnog vrha pitali su se je li de Gaulle, vrhunski makijavelist, imao dojavu o planovima za puć i dopustio da se on izvede kako bi konačno slomio otpor vojske. Nema dokaza za to, ali istina je da je udar poslužio de Gaulu do neke mjere. Svom je sinu neposredno nakon udara napisao Puć je razrezao čir, koji je u svakom slučaju trebao biti očišćen. Taj će mi događaj omogućiti da učinim mnoge stvari. Rat u Alžiru počeo je 1954. i odnio je na stotine tisuća života, prije svega alžirskih. Francuska vojska za vrijeme tog mučnog rata otela se kontroli i počinila niz teških zločina i pribjegla je redovitom mučenju kako bi dobila informacije od zarobljenih boraca fronte za nacionalno oslobođenje, ali i od civila. Kako bi Francuska mogla biti normalna zemlja, Alžir je morao biti riješen lomljenje pokušaja vojnog udara bilo je ključno u vraćanje normalnosti u Francusku. Bez tog vraćanja normalnosti De Gaulle nije mogao ostvariti svoje planove sa zemljom koji je bio na čelu. Francuska doduše čini nešto što se u svjetlu onoga što se događalo kasnije djelovalo pomalo povijesno. Francuska je, De Gaulle je otvorio sukob u Vjetnamu sa Ho Chi Minom koji je proglasio već na u Sjevernom Vjetnamu svoju republiku, ulazi u bolni sukob kojega je Francuska četvrta republika 1954. kod Dien Bien Phua dramatično ponižavajuće zapravo izgubila. Međutim, rasprave mentalno je moglo biti o nekim od afričkih zemalja, koje su i u trenutku kada De Gaulle tamo stvara svoju slobodnu Francusku zapravo imale vrlo malo Francuza i uvijek su se smatrale zemljama koje su bile na dubokoj periferiji imperija. Ali to nije bila Sjeverna Afrika. A naročito u Sjevernoj Africi to nije bio Alžir koji je i to je pomalo paradoksalno, imao dominantno naravno e, muslimansko ili ako hoćete berbersko, arapsko e, stanovništvo bez punih prava sa milijun Francuza ili Evropljana koji su tamo živjeli, koji su se osjećali Francuzima, ali koji su bili iz Alžira i Alžir nisu, kao što Francuzi nisu vidjeli Alžir kao odvojeni dio Francuske, tamo živjeli. E ta kriza je bila zapravo temeljna kriza koju Francuzi rješavaju evo već duboko u 21. stoljeću sa nastojenjem da se na neki način referiraju na svoju predugu kolonijalnu prošlost i vrlo grubi ružni građanski rat koji se u Alžiru vodio nakon što je Alžir, kao i ostale zemlje, ne samo Sjevera Afrike, nego Afrike i, i drugih kolonija općenito, pokrenuo borbu za oslobođenje. S obzirom da je tamo bilo toliko puno uloga i da je tamo bilo toliko puno vojnika i da je bilo puno Evropljana, taj rat je postao gotovo neizdrživ e, za Francusku i Četvrta republika se s tim nije mogla nositi.

Raymond Aron, jedan od vodećih francuskih intelektualaca u de Gaulleovo doba, napisao je da su glavna de golova sredstva koje koristi u politici egoizam, ponos, udaljenost i lukavost. De Gaulleov francuski biograf Jean Le Couture izdvojio je pak empiricizam, intuiciju, gipko ali ne i duše. Glavno načelo u politici za de Gaulle bila je Francuska i to velika Francuska. Njezini interesi bili su iznad svega. De Gaulle je u politici bio i realist. Velikim se riječima od njega nije moglo ništa sakriti. Julian Jackson piše. Kada je Kennedy primijetio da američko jamstvo sigurnosti ostaje vjerodostojno jer je sigurnost Zapadne Europe i Sjeverne Amerike nedjeljiva, De Gaulle je odgovorio. S obzirom na to da vi to kažete, gospodine predsjedniče, vjerujem vam, ali tko može biti siguran? u kom trenutku će Sjedinjene države smatrati da situacija zahtjeva upotrebu nuklearnog oružja. Čuje se da Sjedinjene države namjeravaju podići prag upotrebe atomskog oružja. To mora značiti da su Sjedinjene države odlučile da takvo oružje ne bude korišteno u svim slučajevima. Kada će ono biti upotrijebljeno? Na Kennedyjevu primjedbu da se isto može reći za francusku nuklearnu silu, De Gaulle odgovorio da je Rajna puno uža od Atlantskog oceana i prema tome Francuska bi se mogla osjećati puno intimnije vezana za obranu Njemačke nego što bi Sjedinjene države bile vezane uz obranu Francuske. Kada je u pitanju bila Europska ekonomska zajednica, kako se od 1957. nazivala preteča današnje Europske unije, De Gaulle je bio krajnje skeptičan prema nadnacionalnoj europskoj državi. Poštovao je ugovor iz Rima i nastojao je iz ekonomskog okvira izvući što je god mogao. Francuska je bila ključna u stvaranju poljoprivredne politike koja je itekako njoj odgovarala i tu je završavao njegov entuzijazam za europske integracije. Ključne ljude europskog projekta nije volio. Žana Monea smatrao je fantastom. Robera Schumana nazivao je švabom zbog njegovog njemačkog podrijetla. Sve što je de Gaulle politički htio u Europi bila je politička unija te stvaranje Europe od Urala do Atlantika. To je značilo da će Sovjetski savez biti dio te Europe, ali Sjedinjene države i Velika Britanija, koje je smatrao američkim trojanskim konjem, ne. Još je jedna stvar odlikovala tog čovjeka, sposobnost procjene. Predvidio je vrlo rano da će Sjedinjene države izgubiti rat u Vjetnamu, da će nastati niz komunističkih zemalja u Aziji, svaka sa svojim posebnim režimom, te da će se na kraju zaratiti Kina i Vjetnam. Julian Jackson piše. Mogu se naći drugi primjeri De Golove često zapanjujuće lucidnosti kad je u pitanju budućnost. Na primjer, u razgovoru s Pere 1964. predvidio je da Jugoslavija neće potrajati. Za to trebala bi postojati jugoslavenska nacija, a nje nema. Postoje samo komadi drveta koje zajedno drži komadić uzice. Taj komadić uzice je Tito. Kad njega više ne bude, komadići će se raspasti. Tu je došlo i do prekida odnosa sa zemljama koje su po mnogo čemu mogle izgledati slične ili usporedive ili, ili iskoristive za francusku politiku, pa i kasnije, kao što je bila Jugoslavija primjerice, koja je također smatrala da je blokovska podjela loše, da, se, da ju treba e, prekinuti, da, da male zemlje ili da druge zemlje moraju izaći ili imati samostalnost izvan, izvan blokova. To su sve bile ideje koje kasnije imao de Gaulle i on je e, kao vojnik i pobjednik u drugom svjetskom ratu bio usporediv s Titom i ideje da Amerika ne može kontrolirati sve u zapadnoj Europi nego će on izravno raditi sa Sovjetskim savezom također bila usporediva sa onim što je Jugoslavija postavljala međutim ti odnosi nisu bili s Jugoslavijom dobri kao i s nekim drugima zbog alžirskog pitanja. Na Alžiru se Francuska mogla slomiti i ta katastrofa i kriza 58. godine je zapravo njega iznjedrila ponovo u fokus on je izašao jednim dijelom kao ne potpuno deus ex machina, ali on je sebe zamišljao u prošlosti ili ostavio u prošlosti. On 1952. godine piše ceremoniju svoga pogreba, inspiriran pogrebom jednog drugog heroja iz drugog svjetskog rata koji je po njegovom mišljenju, de mišljenju, četvrta republika zlorabila i iskoristila za jačanje imidža četvrte republike – i pretvorila to u državnički pogreb prvoga reda i on kaže ako 52. ako ja umrem u četvrtoj republici ne želim bilo kakve ceremonije, ne želim ni jedan govor, ni jedan govor u, u crkvi i to je dao svome sinu i tada je bio s njim u dobrim odnosima, budućem predsjedniku Pompidu, ranije premijeru Pompidu koji su trebali biti izvršitelji te oporuke. Dakle, ono što je on smatrao da je u Francuskoj išlo nakrivo, a sada je Alžirski rat te probleme doveo do žiže i potrebe rješavanja, je bilo pomiriti zapravo onu Francusku koja je, koju je on predstavljao kada nije predstavljao tu samo veličinu Francuske, <laughs> nego onu Francusku koja je žalila za snažnom figurom monarha, za snažnom figurom nekoga, jedne osobe koja stvari može posložiti ili biti arbitar eh, glavni. To je peta Francuska republika. Novinar Jean Raymond Tourneau, osoba je s kojom je često De Gaulle razgovarao, izrekao mu neke od rečenica po kojima je i danas poznat. Tako je De Gaulle jednom njemu rekao, kako vladati zemljom koja ima 258 vrsta sira. U kasnim verzijama te rečenice samo se povećavao broj sireva koje ima Francuska. De Gaulle je znao kako želi vladati Francuskom. Na referendumu održanom 28. rujna 1958. prihvaćen je novi ustav Francuske i tako je nastala peta republika koja traje i danas. Ključni nositelj izvršne vlasti u toj republici je predsjednik koji ima tako velike moći i mandat od sedam godina da su francuske predsjednike od De Gaulle nazivali republikanskim monarsima. Prema tom su Ustavu predsjednika s tako velikim ovlastima biralo je tijelo od 80 tisuća elektora, sastavljeno od uglavnom gradonačelnika i lokalnih političara. Godine 1962. De Gaulle je tim elektorima ponudio ovaj izbor, ili njegova ostavka, ili donošenje ustavnog amandmana prema kojemu bi se predsjednik birao na izborima od svih građana s pravom glasa. Elektori su naravno odabrali ustavni amandman. Za De Gola Ustav je bio važan, označio je kraj parlamentarne demokracije Četvrte republike koju on tako prezirao, ali njemu je bila važnija osoba koja je na položaju predsjednika. Ako je De Gaulle i njegov Ustav bio na putu, Ustav je bio taj koji bi se zaobišao. Julian Jackson piše. Kako je to jednom de Gaulle primijetio, svi znamo koliko vrijede ustavi. Imali smo ih 17 u 150 godina i narav stvari jače od teksta sastavljenog od političara. Najizravnija žrtva bio je njegov premijer Debre, kojemu je bilo sve teže očuvati ovlasti koje mu je Ustav u teoriji davao. Nakon tjedna barikada u svibnju 68. De Gaulle je odlučio otpustiti svog ministra obrane i zamijeniti ga s odanim golistom Pierom Mesmerom, koji se godinama kasnije prisjetio kako je to išlo. General de Gaulle čak nije ni tražio Debreovo mišljenje prije nego što me imenovao ministrom. Pozvao me iz Alžira i rekao ti si ministar, vrati se svojoj kući i ne odgovaraj na telefon do jedan poslijepodne. Moram obavijestiti o svemu svog premijera. De Gaulle je bio spreman poštovati ustavne odredbe, ali samo površno. I on je uspio sebe dijelom zahvaljujući svome imidžu, a dijelom zahvaljujući i toj pragmatičnosti koja iza idealizma uvijek ostaje. On je uspio pomiriti i u sebi da je republika u Francuskoj sekularna, i da sve ono što on misli o Francuskoj kao djevici Mariji se neće moći više ovoga ostvariti, ali je mogao donekle izvući iz slično pisanju njegovih uzora iz e, Action Française na početku da se Francuzi trebaju boriti za svoju domovinu Francusku koja je njihova monarhija. Pa je tako on svoju domovinu Francusku i republiku zapravo pretvorio sa polupredsjedničkim su, ili predsjedničkim sustavom i sedmogodišnjim mandatom tada u de facto monarhiju. I on je de facto bio kralj ili je imao gotovo ovlasti kakve je imao kralj. I to je možda čak trajnije postignuće danas u političkom životu Francuske nego sva druga njegova postignuća, nego sve ono što je promišljao o vođenju rata, nego čak i pobjeda u drugome svjetskom ratu. Dakle, to je rezultat koji još uvijek postoji nešto malo modificiran sa, sa kasnijim predsjednicima, ali peta republika kako je de Gaulle zamislio je još uvijek tu. Ona je pomirila ta dva dijela Francuske, ali je prije toga Francuska morala od sebe odbaciti jedan dio vlastitoga teritorija, što je bio Alžir. I on je tu prodao sebe i vojsci koja ga želi i doseljenicima, kolonima u, u Alžiru kojima kaže čuo sam vas, ali ne kaže što je razumio od toga, i Francuskoj u Francuskoj koja se malo zazire od generala e, na e, predsjedničkom e, mjestu ili na vodećem civilnom mjestu, ali koji je bio u stanju unatoč užasnim kritikama koje dobiva sa, sa desnice, najgorim zamislivim i pokušajima atentata uspio je prelomiti da se Francuzi povuku iz Alžira. 8. rujna 1961. godine, dok je automobil sa De Gaulleom vozio prema Kolombeju, bomba eksplodirala na cesti kod Pont-sur-Seine na prilazu Parizu. Vozač predsjedničke limuzine projurio je kroz zid od plamena i De Gaulle i njegova pratnja prošli su bez ozljeda. Atentat je izvršila organizacija OAS, organizacija tajne vojske koju su stvorili časnici koji su sudjelovali u državnom udaru protiv De gola bio je to samo jedan od napada koje je OAS izveo na De Gola. U kolovozu 1962. njegov su automobil izrašetali pripadnici OAS-a. Bilo ih je 11 u zasjedi. U automobilu su bili i njegova žena, vozač i De Golov z De Gola je za dlaku promašio metak. OAS nije samo napadao De Gola. Ta je teroristička organizacija pobila na tisuće ljudi kako u Alžiru, tako i u Francuskoj. Jedan od njezinih ciljeva bio i De Golov ministar kulture, André modro. OAS časova bomba eksplodirala je u zgradi u kojoj on stanovao. Njega u zgradi nije bilo, ali njegova četvrogodišnja kćer izgubila je oko. 18. ožujka 1964. De Gaulle je potpisao sporazum dogovoren između njegove vlade i Fronte za nacionalno oslobođenje. Potpisivanje je prenošeno izravno na televiziji u travnju na referendumu 91% izašlih na taj referendum odobrilo je sporazum. Nakon deset godina mučnog rata Alžir je izborio nezavisnost. Francuska se povukla. Zajedno s francuskom vojskom iz Alžira otišlo je više od milijun europskih doseljenika. Kada su se kod De Gola htjeli zauzeti za te ljude, on im je odgovorio ovo. Ništa od ovoga ne bi im se dogodilo da OAS nije mogao operirati među njima kao riba u vodi. Oni su posijali nasilje i iznenađeni su kada im se ono vratilo i udarilo ih u lice, pa sada jure poput ovaca u svoje brodove i zrakoplove. Ne pokušavajte me navesti da mi ih bude žao. Ova je stranica povijesti za mene bolna kao i za svakoga drugog, ali ja sam ju okrenuo. Dakle, sve se to događa u, u Francuskoj koja se tu zaista počela e, ljuljati, ali on je bio spreman prelomiti sa Francuskom u Alžiru i završiti jedan užasni građanski rat po ogromnu cijenu. Ne samo francuskog ugleda, nego i odlaska tih ljudi velikim dijelom iz, e, iz Alžira. Kako je rekao jedan od sudionika revolucionarnog pokreta u, u Alžiru i kasni ministar, pa onda predsjednik Buteflika, sa tim ratom Alžirci su i francuski jezik dobili kao svoj ratni plijen u Alžiru, koji je ostao i dalje povezan naravno sa Francuskom, ali vrlo ljubomoran na samostalnost u odnosu na, na, na Francusku. I sada de Gaulle u, u, u takvoj kriznoj situaciji ne odustaje zapravo od ideje uređenja svijeta, kako ju on vidi. On, on se vraća onim načelima da zemlja mora voditi brigu o sebi, što je značilo i atomsku bombu i što je značilo neovisnu politiku, ali s obzirom na njegove govore u Quebecu i svemu drugome, on nije odustao od ideje toga posebnog što Francuska u sebi nosi. I njegovi potezi su sa izlaskom iz vojne strukture NATO-a, pa i blokadom Ujedinjenog kraljevstva dva puta za članstvo u Europskoj ekonomskoj zajednici i tada djelovali kao neracionalni i djelovali kao neevropski, ali su zapravo proizlazili iz onoga što je bila njegova ideja čitavog života, a to je bila ideja da on traži ono što je najbolje za Francusku, ne nužno za svijet. Kada je NATO stvoren 1949. De Gaulle je već više od tri godine bio izvan politike. On je tada više bio sklon tome da Francuska zauzme neutralnu politiku između blokova ali ga je Raymond Aron uvjerio da je u svijetu u kojem postoji komunistički blok preduđen Sovjetskim savezom ta situacija neodrživa. Ali kako je prolazilo vrijeme, De Gaulle je bio sve kritičniji prema NATO-u. Već 1952. počeo je upozoravati na opasnost da se francuska vojska počinje previše oslanjati na Sjedinjene države, te da je postojanje američkog protektorata jednako opasno kao i opasnost od sovjetskog sužanjstva. U tim je godinama počeo smatrati Njemačku važnom saveznicom u Europi. Julian Jackson piše. Njegovi govori počeli su od 1949. spominjati mogućnost, kako je on to rekao, dogovora između Gala i Teutonaca i aludirao na potrebu da se ponovno izgradi francusko-njemačka antanta koja je bila uništena smrću Karla Velikog. Godine 1948. rekao je Pompidou, podržavanje Amerike bez obzira na cijenu nije cilj a kada bi barem nešto postojalo u Europi. Europa je oduvijek bila dogovor između Gala i Teutonaca. Mi ćemo trebati u nekom trenutku početi stavljati naše nade u Njemačku, nade da ćemo stvoriti europsku mistiku. Ne mislim da se treba graditi Europa nasuprot Amerike, niti protiv Britanije, niti protiv Rusije, ali Europa se treba stvoriti. Dva su ključna pitanja bila za De Gola kada je u pitanju NATO. Američka želja da se zadrži monopol na atomskim oružjem te britansko-američka dominacija u tom savezu. De Gaulle je tražio američku pomoć za francuski nuklearni program. Sjedinjene države odgovarale su da će svoje nuklearno oružje u Europi staviti na raspolaganje saveznicima. Tako europske zemlje neće trebati imati svoje nuklearno oružje. Problem je bio u tome što je u kontroli tog nuklearnog oružja postojao sustav dvostrukog ključa a Sjedinjene države u tom su sustavu imale pravo veta. To je uvjerilo de Gola, a ne samo njega, da se Sjedinim državama ne može potpuno vjerovati kada je u pitanju obrana Europe od sovjetskog napada. Hoće li SAD žrtvovati Washington kako bi obranile Pariz ili Bonn? U prosincu 1965. de Gaulle je pobjedio na predsjedničkim izborima i osigurao drugi sedmogodišnji mandat. Glavni protivnik na tim izborima bio je njegov stari suparnik socijalist François Mitterrand, koji ga je natjerao da ide u drugi krug izbora. Nakon što je osigurao drugi mandat, de Gaulle je učinio još jedan spektakularan pot potez. 7. ožujka 1966. objavio je da Francuska izlazi iz vojne strukture NATO-a. Julian Jackson piše. U pismu drugim partnerima iz NATO-a de Gaulle je bio jasan da francuske trupe u Njemačkoj više neće biti u sastavu NATO-a i da sve strane trupe trebaju napustiti Francusku do travnja 1967. Nekoliko tjedana kasnije De Gaulle se na prijemu u Elizajskoj palači našao u razgovoru sa starim drugom iz dana slobodnih Francuza Reneom Plevenom. Pleven se razišao s De Gaulleom 1947. i postao glavni igrač u politici Četvrte republike. Nakon toga ta dvojica bila su malo u dotiru. Tijekom njihovog kratkog razgovora Pleven je rekao De Gaulle da nije bio toliko protiv De Gaulleove odluke o NATO-u koliko protiv brutalno iznenadnog načina na koji je to napravljeno. De Gaulle se nije pokajao. Kada netko želi nešto napraviti, prvo mora uzdrmati kola s jabukama. U suprotnom, ljudi će reći, to se da srediti, ne smijete to raditi. Ako zadaš dobar udarac, nastaje problem i onda on mora biti riješen. Spektakularni izlaz iz vojnog krila NATO-a bio je način da de Gaulle svijetu pokaže da je Francuska istinski nezavisna u svojoj vanjskoj politici. Postoji jedna anegdota koja bi donekle mogla opisati ili objasniti e, ukratko zašto je to, e, zašto je De Gaulle bio takav i zašto je možda po mnogim stvarima veći od mnogih drugih koji su objektivno bili uspješniji ili na čelu većih zemalja nego što je bio on. On je jednoga dana šetao sa Ivon, suprugom, i skoro je pao, na što je ona rekla, o oh, mon dieu, a on se okrenuo i rekao, ah, ti me možeš dati Charles, odnosno Charlie. Jeli? I ta vjera u sebe i, i on nastupa svjestan da, da nosi ili predstavlja tako veliku zemlju. U mnogi u međunarodnim odnosima naprosto imaju veću zanimljivost i težinu zato što nastupaju u ime velikih zemalja. Međutim, on je u sve to drugo imao i takav karakter, ali rekao bih da je imao talente za mnoge stvari. Dakle, kad biste isključili to što što su mnogi već i 40. godine kad su ga prvi put susretali, koji su htjeli raditi u Slobodnoj Francuskoj, rekli kad bi barem bio malo više šarma s njim, kad bi barem bio u stanju pohvaliti nešto dobro, kad bi barem bio u stanju na detalj se negdje osvrnuti i priznati da nije dovoljno isključivo izdati zapovjed i onda nestati ili smatrati da se sve odvilo kao što je on zamislio, bilo bi puno lakše. I zašto naš vođa mora biti tako težak i toliko nesimpatičan i, i takav je nažalost ostao. On je ostao takav i, i kada je bio predsjednik. E, I ne samo to, kada je bio predsjednik, on je vjerojatno imao bolest, stanje gdje su njegove amplitude raspoloženja u kratko vrijeme mogle skakati od velikog oduševljenja ili zadovoljstva do beskrajnih uvreda koje je davao. Dakle, on je bio zapravo nije imao mnoge stvari zadovoljene, osim što je bio inteligentan. U siječnju 1968. ministar mladeži i sporta François Mizof došao je otvoriti bazen u pariškom pregrađu Nanterre. Tamo ga je mladi crvenokosi student Daniel Cohn-Bendit zaustavio i rekao mu da on kao ministar ne radi ništa kako bi riješio problem seksualne frustracije mladih. Ministar Mizov odgovorio je crvenokosom Konbendiju da bi on svoju žustrinu mogao riješiti tako da skoči u bazen. Konbendij je onda odgovorio da je to odgovor tipičan za jednog fašista. I to je bila iskra koja je zapalila najznačajnije studentske demonstracije 68. godine. godini 1960. u Francuskoj je bilo 175 tisuća studenata. Od 68. bilo ih je više od pola milijuna. Značajan dio njih smatrao je da je Francuska na čelu s De golom ustajala zemlja i da je vrijeme za velike promjene. Do svibnja te 68. studentski revolt došao je u samo srce Pariza. Julian Jackson piše. Događaji su kulminirali u noći 10. na 11. svibnja. Na kraju još jednog dana demonstracija studenti su se odbili razići ako se ne ispune dva zahtjeva. Oslobađanje studenata koji su uhapšeni i otvaranje Sorbone. Napeti pregovori između studentskih vođa i rektora Sorbone razvukli su se duboko u noć. U međuvremenu studenti su na ulicama Latinske četvrti počeli raditi barikade. Fokar je pojurio u Ministarstvo unutarnjih poslova kako bi s Fušeom nadgledao situaciju. Pridružili su im se Debre, Žoks i Triko. Fokari i Debre željeli su da policija odmah intervenira, Žoks i Grimo željeli su čekati sve dok se ne vidi postoji li mogućnost da pregovori uspiju. U dva sata ujutro policija je dobila zapovjed da uništi barikade kojih je sada bilo oko 50. Bitka koja je uslijedila prenošena je uživo na privatnim radiopostajama Europa 1 i Radio Luksemburg. Ujutro Parižani su se probudili uz prizore uništenja, zapaljene automobile, srušeno drveće, iščupane granitne kocke iz ulica. Pored ostalih slogana, studenti koji su demonstrirali uzvikivali su deset je godina dosta i de gola u muzeju. De Gaulle, koji je smatrao da nerede treba grubo ugušiti i možda pozvati vojsku, otišao je 14. svibnja u posjed Rumunjskoj. Francuska je ključala. Studentima su se na ulicama pridružili radnici. Komunistička partija Francuske, koja nije odobravala studentske demonstracije, pokrenula je demonstracije radnika za većom plaćom i boljim uvjetima rada dok su u Francuskoj u štrajku bile tvornice automobila, željeznice, metro, robne kuće, na televiziji su bile snimke de Gola kako gleda rumunjske narodne plesove. Iz dana u dan sve više ljudi bilo na ulicama. De Gaulle je bio u lošem raspoloženju, njegova je vlada govorila o mogućnosti komunističke revolucije. Na vrhuncu krize De Gaulle je povukao jedan od svojih najzagonetnijih poteza. Robert Gildea u posjeratnoj povijesti Francuske piše Pompidou je naredio da se na rubove grada Pariza dovedu tenkovi i upozorio de Gola da bi komunisti mogli pokušati stvoriti još jednu parišku komunu. Onda se 29. svibnja de Gaulle ukrcao u helikopter i nestao. Mislilo se da je otišao u Kolombe, ali nije. Te večeri bilo je jasno da je otišao u Baden kako bi se sastao s glavnim zapovjednikom francuskih snaga u Njemačkoj, generalom Masuom. Njegovi su planovi bili nejasni. Jedna je hipoteza bila da je patio depresije i da se spremao na ostavku i da ga je Masu odgovorio od toga. Druga je bila da, kao i u svibnju 1958. u Masuovim snagama vidi rješenje krize. Treća je bila da se tim nestankom nadao da će dovesti zemlju pameti. Želim francuski narod, uključujući i vladu, gurnuti u sumnju i tjeskobu, rekao je Somzetu Alenu de Boisieu, kako bih zadobio kontrolu nad situacijom. Na kraju su se de Gaulle i njegova vlada spasili. U jednom od svojih lukavih političkih poteza de Gaulle je raspisao izbore za ljeto 1968. Na njima je njegova koalicija odnijela nadmoćnu pobjedu. Ali bilo je jasno da je on čovjek drugog prošlog doba. Na vrhuncu krize 11. svibnja de Gaulleov premijer Georges Pompidou bio je taj koji je dao nalog da se ponovno otvori Sorbona. Kada su ga ministri pitali slažili se de Gaulle s time, Pompidou im je odgovorio General de Gaulle više ne postoji. Sada sam ja taj koga treba pitati. 28. travnja 1969. Charles de Gaulle dao je ostavku. Povod je bio poraz njegove inicijative na referendumu, ali bilo je jasno da on smatra da je gotova njegova karijera. Povukao se u kuću u Colombeille le Ziglis, nastavio rad na memoarima i sljedeće godine, 9. studenog, umro je od srčanog udara u 79. godini života uoči ostavke jednom i ministru rekao ove riječi. Francuzi više ne žele de gola, ali mit, vidjet ćete rast mita sa 30 godina. Govori profesor doktor Tvrtko Jakovina, socika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ali očito da je ta beskrajna upornost i, i donekle Francuska, koju ili smatra da predstavlja, omogućila da se naprosto izbori za stvari koje inače u mnogim trenucima ne bi prolazile. I, i ovaj trenutak sa Vjetnamom je također začudio i Kissingera koji prati predsjednika Nixona u posjeti Francuskoj kada mu kaže zašto ne zatvorite to u Vjetnamu. I on kaže pa baš od vas, e, misli si baš od vas koji ste pokrenuli rat u Vjetnamu, da vi to govorite, mi ne možemo, mi ne možemo izaći iz toga rata, jer ćemo si uništiti prilike i šanse u nekim drugim, kao recimo na Bliskom istoku, ovoga, u nekim drugim krajevima. On je pokazao ne samo da, da je zapravo ostao moderan, dakle u, ja bih rekao da je to možda bila veličina. On je, bez ove što je bio legenda hodajuća legenda već od 44. godine ili od 41. ako hoćete, ali od 44. godine apsolutno. U svijetu koji je cijeli izgrađen na pobjedi u drugom svjetskom ratu i gdje je sve se vraćalo na drugi svjetski rat, on je ostao ostao netko tko je mogao aktivno promišljati i tko je mogao davati vrlo lucidne pa i hrabre komentare i super silama. On dolazi na pogreb generalu Eisenhoweru nekoliko dana prije nego je dao ostavku pa onda kratko iza toga umro. I tada je govorio vrlo kratko, isto tako sa Kissingerom na e, aerodromu, na engleskom jeziku. Što je pokazao donekle i respekt, ali taj cijeli život je zapravo tu negdje sadržaj. Mislim da je on bio svjestan svoje veličine i svjestan toga što je stvorio. Konačno, e, bilo je dovoljno proći francuskom, vidjeti što je sve po njemu imenovano i što se sve zove de Gaulle, ali je o sebi u jednom trenutku govorio, ne, ne, ja nisam Napoleon, ja sam Tintin junak iz, naročito u Belgiji i, i Francuskoj poznatoga e, stripa, koji je dječarac koji zapravo sa svojom lukavošću pobjeđuje u različitim neugodnim e, situacijama. I to je bilo za njega već jako puno da se usporedi e, s nekim tako, ali moglo bi donekle objasniti što je Francuska s njim zapravo imala i zašto bi se tu, možda on to ne bi volio, doista mogao usporediti sa Napoleonom kao pojedinac koji se javlja jedan put u tisuću godina. Slušali ste povijest četvrtkom. tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimila Stella Keleš. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.